Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Mm. Antes tú no querías, quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, eh. ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. sola. yo perreo sola. Ok, ok, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con él el amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumi se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita, ella perrea sola. Ella perrea sola. sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta Los Phillies en la Louis están los guarda. Y me dice papi, estoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perder la vida es corta me dice papi. Papi, sí. dura como Nati. Ah. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, Ahora yo picheo. Mm, antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Yo nunca te Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. perreo sola, perreo sola. Mm, mm, perreo mm, sola. yo perreo sola, perreo sola.